Die woord van die Heere het deel die profeet Haggai gekom tot Sere Babel, sien van Seoltier en gouverneur van Juda, en tot die hoopriester Jesa, sien van Hoosada. Dit was op de eerste dag van die zesde maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Heere die Almachtige, Jullie volk sê dit is niet nou die tijd om die tempel te herbouwen. nie. Toe die woord van die Heere weer dier die profeet Haggai gekom, is dit nou die tijd voor jullie om in prachtige huise te woon terwijl mijn huis in pijn lee. Daarom, so sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met jullie gebeur. Jullie het baie gesaai, maar min geus, jullie het geëet, maar niet genoeg gekry nie, jylle het gedrink, maar doors geblij, jylle het kleren aangetrek, maar niet warm geword nie, jylle is soos een dagloner wat sy loon in een stukkende beersie steek. So sê die Heere die Almachtige, neem ter harte wat met jullie gebeur. Gaan al uit in die berg en herbou my huis, zodat ik my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Heere. Julle het te groot is verwacht, maar min gekry, en wat jullie nog huis toegebring het, het ek laat verdwijn. Waarom, vraag die Heere die Almachtige, omdat my huis in pijn leek, terwijl elkeen van jullie hart bezig is om aan sy eie huis te werk dit is oor jylle dat die hemel sy reen en die aarde sy opbrengst teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die bergen, oor die koring, die wijn en die olie en oor die opbrengst van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens om bezig hou. Toe het Sere Babel sien van Seoltiel, en die hoge priester Jesa sien van Joosadak, en allemaal wat van die volk oorgeblij het, ter harte geneem wat die Heere hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdracht van die Heere hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Heere. Haggai die boodskapper van die Heere het in opdracht van die Heere vir die volk gesê, Ek is by julle, sê die Heere. Die Heere het toe vir Sere Babel, sien van Seoltiel en gouverneur van Juda, en vir die hoge priester Jesua sien van Joosadak, en vir almal wat van die volk oorgeblij het, aangevier, en hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Heere die Almachtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6e maand.